Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 8, 1504 Isinapubliko ang masterful sculpted stone ni David na ginawa ni Michelangelo. Inilagay ito sa palazzo sa Firenze, Italia. Dahil sa obra maestra ni Michelangelo, nakuha niya ang atensyon ni Pope Julius II. Bunsod nito, hinikayat ng Santo Papa ang skulptor na tapusin ang pagpapaganda sa St. Peter's Basilica maging ang Sistine Chapel sa Roma. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.